і, очевидно, не поспішаючи, зберігаючи цілковитий лад і бойову силу на майбутнє, відійдемо з цього богом забутого міста. Вам теж треба евакуюватися. Бо коли прийде радянська влада, вас напевне судитимуть. Свідків у Старогорську знайдеться більш ніж досить, і вас запроторять у табір. Він говорив ці слова і не міг збагнути, чому вони не справляють враження на Галину. Вона б мусила сама просити про від'їзд, про допомогу, порятунок, а замість того спокійно сидить у своєму кріслі, дивлячись величезними чорними очима на шпрингера. Що це може означати? Невже вона справді чекає, поки вернеться радянська армія, і в глибині душі просто сміється над шпрингером? А що, коли вона радянська розвідниця, і саме тому нічого не боїться? але чомусь дуже важко повірити в таке припущення, хоча б тому, що не видно й тіні переможної радості в погляді Галини, навпаки, глибоко затамований сум. Шпрингер не був би штандартом фюрером військ СС, коли б не міг помітити цього, і все-таки залишити її тут живою не можна. В крайньому разі. Але може бути і другий варіант. Галина сподівається і цього разу скористатися своєю всемогутньою вродою. Їй знову зустрінеться людина, що витягне її з найбруднішої калюжі. Більше того, їй можуть прислужитися друзі, давні знайомі. Так, мабуть, саме на це вона і розраховує. В усякому разі, в справі Галини Стороженко. А саме тепер Шпрингер вперше подумав, що їхні стосунки цілком можна порівняти до ведення справи, слід розібратися, а значить, треба за всяку ціну вивезти її із Старогорська і бажано незляканою. Вона і так уся клубок нервів. Хоча віддамо належне, тримається бездоганно, значить, її треба перш за все заспокоїти крайньому разі можна застосувати силу. Шпрингер і перед такими засобами не спиниться. Згодом вона сама переконається, що діяв він тільки в її власних інтересах. Пане барон, ви більше не вірите в перемогу Німеччини? несподівано пролунало в кімнаті. Хто вам сказав таку дурницю? Шпрингерові вдалося не здригнутися бо Галина не би прочитала його думки. Сам собі в тому не признаючись, він мимоволі все частіше і частіше ловив себе на тому, що в майбутню перемогу рейху і справді вже мало вірить. Звідки ви взяли, хто вам сказав? майже панічно запитав він. Пробачте, але ви самі про це мені сказали. Адже відсидіти десять років мені можливо тільки з радянської влади, чи не так? Звичайно, коли ви не вчинили злочину проти імперії. Про це потім. Значить, усі розмови про перемогу і остаточне знищення радянської влади омана. Значить, вона існуватиме. І треба тікати до Берліна. Але ж туди теж можуть прийти радянські війська. Ніколи. вигукнув штандартенфюрер. У своїх навіть найболючіших сумнівах він так далеко ніколи не заходив. Залишається Лондон, вела далі Галина. Туди більшовики, мабуть, не доберуться. Чи зможемо ми з вами перекочувати за Ла-Манш? Вона дивилася на гестапівця своїми чорними глибокими очима і в словах її йому дуже хотілося б ввелити якесь глузування, але голос звучав спокійно, розважливо. Годі. Шпрингер різко, ніби припечатавши, поклав на стіл свою долоню, великий перстень з мертвою золотою головою, де проваллям зяяли порожні очі, зблиснув тьмяно й лиховісно. Це нікому не потрібна зараз розмова. Коли ви не захочете їхати добровільно, я вас просто заарештую, але тут не залишу. Дискусію припинимо. Складайте свої речі. Не гайте часу. Тепер їм не треба було навіть прислухатися, щоб почути новий гул артилерійської, правда, все ще далекої канонади. Не гайте часу, повторив штандартенфюрер. Отакий тон я розумію. І це дуже добре, що ви зняли з мене відповідальність за від'їзд. Ви мене до цього змусили, чи не так? Безперечно, похмуро відповів штандартенфюрер, і розмова, і ситуація, в якій він опинився, не подобалися йому все більше. Речі будуть складені через п'ять хвилин, скорилася Галина. Їх у мене небагато. Ви дозволите мені вийти до моєї кімнати? Я піду туди разом з вами. Значить, ви до мене не маєте і крихти довіри. Про довіру поговоримо потім.